असीं सूरत शूरा पढ़ूं पिया सूरत ॿाएतालीहो नंबर सूरत आहे हिन जे <clears throat> हे तेरहीं नंबर आयत में फरमाईं त हीअ शरीयत आहे मोहम्मद मुस्वासम जी फरमाईनि था तोखे असां हीअ मोकिलियोसीं त हीअ शरीयत आहे जेका साॻी शरीयत आहे जेका नू इस्लाम इब्राहिम अल इस्लाम हज़रत मूसा अल इस्लाम ईसा अल इस्लाम खे मोकिलियूं उहा शरीयत साॻी आहे शरीयत जो मेजर नुक़्तो जेको आहे इहो आहे त हिन अखियूं मुलदीन अला त फर रखूं दीदीन दीदी क़ाइमु रहो जेको दीन मोकिलियो आहे इब्राहिम ते नुंहुं ते मूसा ते ईसा ते मोहम्मद मुस्तफ़ा ते साॻियो मोकिलियो आहे ऐं फ़र्क़ु न कयो विच में शरीयत जी ॻाल्हि आहे उन अर्ज़ु कयोसीं त शरीयत जो वारस ही नबी सलाह आहे सभिनी शरीरतुनि जो हाणे उहे शरीतूं जेके आहिनि से मनसूख थी वियूं आहिनि इतिहास खां जीअं चइबो आहे त कॉन्स्टिट्यूशन पुराणो थी वियो त हुन ते केरु हलियो कोन्ह त पोइ हलियो कोन्ह त पोइ हुनखे बदिलाए वरी पोइ ॿियो कॉन्स्टिट्यूशन आंदो वरी उहो चेंज थी वरी आख़िरी में जेको कॉन्स्टिट्यूशन हूंदो वरी उहो थींदो नाफ़िज़ पंहिंजे मुल्क ते अहिड़े नमूने सां शरीयत जेका आहे असां ॿियूं शरीयतूं उन पंहिंजे शरीर ते हली कोन सघिया माण्हू हुनखे छॾे ॾिनाऊं हाणे ई पंहिंजे ईसाई इहूदी जेके आहिनि हींअर तौरात इंजील ते हलनि कोन था उहे हू चवंदा हीअ आहे किताब बराबरि ठीकु आहे असीं पढ़ंदासूं पर हुनखे हलंदासूं कोन हुन में जेके ॻाल्हियूं आहिनि असीं मञींदासूं कोन पोइ मञींदा कोन पोइ तव्हां हुनजा वारस कोन थियो वारिस मोहम्मद मुस्तफ़ा हिन तौरात इंजील जो वारिस आहे हुनजी दीन क़ुर जेको आहे सो हुन में आयो आहे हाणे बसि उहो वारिस आहे हुनजी उमत जेका आहे सो आहे वारिस आहे हाणे हिन हीउ दीन हलंदो ऐं जेको आहे सो हू मनसुख थी विया हलिया इन शेर अनुमाना में शेर लखुम हिन दीन मां वसा बि नूहन न नूहनि मौसैना बि इब्राहिम मूसा व ईसा हाणे बि फरमाए थी अथई इन ई आयतम जी ॻाल्हि तुको मुखू फी क़ अलाही तफ़रक़ जी ॻाल्हि जेके फ़र्क़ई पंहिंजो ईसाई आहे यहदी आई फलाणो मुस्लमान आहे हीअ पंहिंजो बरेलवी आहे दीन पूरी आहे अलाए छा देव बंदी आहे हीअ पंहिंजो शीव आहे हीअ सुनी आहे हीअ धूड़ आहे हीअ फसाद आहे घणियूं ॻाल्हियूं अजायूं थी वेंदियूं पर जीअं फ़र्क़ु छाजे लाइ आयो आहे अलाए त तफ़र रखूं पोइ मां तफ़र रखूं इलादी मां जा इल्म इल्मु आयो आहे सभु को पंहिंजे बगी आहिनि ॿाहिरां मां हिकु ॿिए खां गोए खणी वञण जे लाइ सभु को चवंदो आहे बसि मुतबर आहियां मुंहिंजी ॻाल्हि वधीक आहे ऐं मुंहिंजो दीनो आहे बसि सही आहियां ॿिया सभु ग़लति आहिनि पोइ सम्झो शिनी चवंदो त आऊं आहियां उहो शिव चवंदो आऊं आहियां हू सिनील में उहो बि आहे चवंदो आऊं आहियां बसि मुंहिंजी मस्जिद में अचो त पोइ हीअं जेके न त मुंहिंजे मस्जिद में अचो ई न निकिरी वञो बसि तव्हांखे हक़ ई कोन्हे को निमाज़ पढ़ण जो उहो देव देवबंदी जेको चवंदो बसि हीअं आहे त हीअं आहे न त बसि पोइ ठाहियो ख़तमु आहे ॻाल्हि सभु को हाणे त इन में अची वियो आहे हाणे असीं हिते आकल जे शहर में वॾी मुसीबत थी आहे कंहिं मस्जिद में माण्हू निमाज़ पढ़ण थो वञे त वॾी मुसीबत मवा तफ़र रखूं इलामी में जा हमल इल्मु बाक़ी आहिनि सभु को पाण खां पाण ॿियनि खां मथे थो चवणु चाहे त आऊं बसि सही आहियां ॿिया सभु ग़लति आहिनि ठीकु आहे भई भले सही हुजो हाणे असीं सभई ग़लति आहियूं बाक़ी हाणे ठीकु आहे तव्हां निमा पढ़ो सलामु वलिकुम सलाम मस्जिद में अची छा कबो मुरीब हू किताब में शक वॾो अला जेकॾहिं अॻु में ई फ़ैसिलो थियल न हुजे आहे अलाह ताला लु लिखी छॾियो आहे त भई इहा क़ौम हेतिरो वक़्तु हीअ हलंदी हीअ ॻाल्हि जेका हीअ हेतिरो वक़्तु हलंदी उहा असां मां अॻु में इहो करे छॾियो आहे भले अला कल मतनस वक में रबिक इलाही अज़लिन मुसमा जेकॾहिं इहो सॼो वक़्तु मुक़ररु अॻु में अलाह ताला वटां न थियो थियल हुजे आहे हा ख़ुदि इहा हुउमि त असीं यकदमि फ़ैसिलो करे वठूं हा तव्हां वञा कहिड़ो सही आहे पर अलाह ताला उहो पाण रखियो आहे उहो पाण तव्हां भले करे छे कयो जो अचो कबर में पोइ वरी उथारींदासीं तव्हांखे पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त हीअ सही हो हीअ ग़लति हो हाणे हीअं करिणो हो तव्हांखे पोइ तव्हां हीअं वेठे कयो पोइ तव्हांजो वज़न थींदो कोन्ह थींदो तव्हांजे अमालनि जो सूरत कफ में सम्झो आख़िर में त हाणे पोइ हुनजो दिलि अहमाल अमाल सॼी अहमाल जेके आहिनि जाया अजाया पाण असां माल कहिड़ो ई आहे अलाह तूं उन्हनि उन कजांइ जो अहमाल असांजा ज़ाया थी वञनि हलिया ओड़नि मज़ा कढिया मक़बूल आहे छा खजूं ख़बर पए कोन थी दुनिया में भलोला खलीमतुनि भई इन लज़ीन उ रसुल किताबु ऐं जिन खे वारस कयो किताब जो यानी जेके इहूदी नसार आहे पाण वटि हुआ उहे उन्हनि छा कयो भई इन लज़ीन उ रसुल किताब ई साए नूह आहिनि उनखां पोइ जन जेके वारिस थिया लफ़ी शक में हो मिली हिन किताब जे मामले में शक में आहिनि हीअं बि कोन हीअं बि था कोन था कयूं हीअं बि कोन था कयूं सिधो में घुमो हलाए छा हो ऐं पंहिंजो उहो जेको हथु कटण जी ॻाल्हि आहे कीअं हुई हू जेका फलाणी ॻाल्हि जेका अलाए कीअं हुई फलाणी ॻाल्हि त असीं हलंदासीं कोन फलाणी ॻाल्हि छॾे ॾींदासूं आख़िरित हुई कोन उहो हीअ नूरम बर्ग जो डॉक्यूमेंट जंहिंजी इहा ॻाल्हि हर थो करियां उहो इहो आहे यहूदीन लिखियो आहे अरिड़हं सौ पंजासी में उहो हाणे आम जाम आहे उहो सभु ईसाई घणो तरह ईसाई ऐं यहूदी इन ॻाल्हि ते आहिनि त आख़िरत आहे कान का न को उथण वारी ॿीहर आहे को कोन को न को जनत आहे को कान का न को जहन आहे को कोन को ऐं न को पनिशमेंट आहे न को को अज़ाबु आहे न को को रिवॉड आहे न को को स्वाबु आहे उथणु आहे ई कोन को रिज़रक्शन बास बादल मौत को आहे ई कोन को इहे मिड़ी इहे ॻाल्हियूं आहिनि थुलियूं हाणे उहे जेके अथीस्टक में चवंदा से हीअ किताब वारा था चवनि जेके चवंदासीं की बाइबिल जा मालिक आहियूं हीअ जेके तौरात इंजील इहा वारिस आहियूं उहे चवंदा इहे ॻाल्हियूं ई अजायूं आहिनि पर किताब में ॾिसणो आहे ऐं पघार असांखे मिले थो नौकिरी असांजी खड़ी तड़ी आहे बसि असीं अचूं था ही कांग्रीगेशन खे ख़िताबु कंदासूं बसि पोइ वरी घर वेंदा चवंदा का बि ॻाल्हि न मञिजो तौरात में जेका लिखियलु आहे क़ानून जेको आहे सो अथीज़म सेक्युलरिज़म वारो क़ानून जेको आहे सो नाफ़िज़ कंदासीं भले पिया मर्द मर्द सां शादियूं करियो भले पिया औरतूं औरतुनि सां शादियूं कनि भले ऐं भले पिया धूड़ ममी पायो भले जीअं वणे तीअं करियो बसि पंहिंजो मिड़ी ख़ैरु आहे हीअ बाक़ी क़ुर हीअ जेको तौराती जेको इंजीर बेकार सॼो कम जो कोन्हे को न त आहे बसि इहा ॻाल्हि छुटी ख़तमु आहे हाणे इहे कमु था पिया ऐं पंहिंजो बांगे धोल ऐं वॾो हुन सां हींअर पार्लियामेंट जेको आहे पास कयो आहे कानून असांजे हिन मुल्क में त हीअ फलाणा माण्हू जेके भले पिया शादियूं कनि पाण में ऐं तव्हां मजबूर आहियो त हुनजी शादी करायो न त फलाणा विझंदासीं जेल में हाणे ॾियो मूं हिन ॻाल्हि खे وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب पोइ हुननि जो जेको वारिस तौरात जा इंजील जा जेके अलाह ताला चयो त असां जेके वारिस कयासीं उहे इन ॻाल्हि में शक में पइजी विया हलिया त हीअ ॻाल्हि आहे बि कोन आहे बि की कोन्हे को सही कान्हे पोइ वरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह जी उमत अलहमदिल्ला घणा तरह शक ऐं मूं ॾिठा आहिनि के माण्हू चवे चवंदी इहो मिड़ी भोग आहे मिड़ी का ॻाल्हि आहे मूं ॾिठो आहे हिकिड़ो माण्हू यार आहे मुंहिंजो वर पोइ वरी चवंदी चए थी मिथ आहे भई मिड़ी ॻाल्हि आहे उथणु ॿुथण को कुझु कोन्हे मरी वञणु मरी वियो माण्हू छिटो बसि ख़तमु आहे ॻाल्हि पोइ हाणे अहिड़ा माण्हू आहिनि असां पंहिंजा अखियूं सां ॾिठा आहिनि पंहिंजो हाणे रुपा अलाह खे माफ़ु करे पोइ हाणे असां असां चवंदा बाबा मोमिन जेको आहे सूरत मोमिन मोहमिन उहो चए थो त भला ठीकु आहे तव्हांजी ॻाल्हि सही थी पोइ सभु चाहे हिकु जहिड़ा विया त छुटो पर जेकॾहिं हीअ जेका ॻाल्हि चए थो मूंसां सलाम साॼे सची थी पई ऐं पोइ उथणो पइजी वियो तव्हांखे ऐं पंहिंजो अलाह ताला जे साम्हूं वारा जिनत वारा जन में वञणो पियो तव्हांखे त पोइ अथई छा कंदो हुते त तव्हां वॾो नुक़सानकार थींदो त पोइ असां हिन आसिरे में वेठा आहियूं मोमिन सूरत मोमिन में हिन जो ज़िक्र अलाह ताला कयो आहे भई लफ़ी शकिम मिन हू ऐं जेके इहे आहिनि जेकॾहिं तुंहिंजे बेशक उन्हनि पैगमरनि खां पोइ किताब जा वारस जेके कया विया से दीन खां वॾे शक में पियल आहिनि दीन हे पक त न कोन को मूं ॾिठा घणा किताब हुनजा पढ़ियो वठो आहियां इहो न्यूरम बर्ग जो जेको डॉक्यूमेंट आहे अरिड़हं सौ पंजासी जो लिखियलु आहे ऐं रिफॉर्म्ड जुदेइज़म या छा हुनजे नाले ते तव्हां खोलींदव हुन में इहा ॻाल्हि लिखी पई अथव बसि ऐं हाणे सभु क्रिश्चन घणा थियणा क्रिश्चन ऐं मुस्लिम हीउ जेके आहिनि यहूदी चवंदा हुआ हा ई कोन को थियण छाजो आहे मोह त छुटो ॻाल्हि जहिड़ो ॼण कुतो जहिड़ो ॿियो को बसि ख़ैरु आहे हिन खां पोइ अलाह ताला फरमाए واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواهم इन करे अलाह ताला असांखे हिन उमत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाह खे थो चए त इन करे हीअ जेका ॻाल्हि कईसूं त हीअ तौरात इंजील वारा बीठा कोन पंहिंजी ॻाल्हि ते हुनखे शक में पइजी विया हलिया इन करे तव्हांखे फल ज़ालिक फ़ाइदो हो पोइ इन करे तव्हां तूं इन दीन ॾांहुं सॾु माण्हुनि खे जेको दीन आऊं मूं ॾिनो इब्राहिम अल खे नूह अलीसां खे मूसा ई साहिल हुन छॾे ॾिनो तूं सॾु इन दीन ते माण्हुनि खे जिन जीअं तोखे हुकुम कयो वियो आहे तीअं तूं बि हक़ु वठि हुन ते फर्म इस्तकामत वठि पको थी पीर ॻाल्हि में लचक विचक न कर का हीअं हो हा आहे न आहे अलाए ख़बर न आहे मूंखे हीअं न आहे उहो न आहे अहिड़ी ॻाल्हि न कर वकुलु آمن تو بما انزل الله من كتاب ولا تتبع اهواءهم ان اگ میں یو سو واستقم كما امرت اي مستقيم تي بي پکو پختو تي بي جي تو کو حکم ڪيو ويو آهي هن كتاب ۾ ته هي اوه حکم ڪري اوه پکو تي بي ولا تتبع اهواءهم هن جي هوائي خيالن تي نه هل هن جي شهوت خشيت خيالن تي हिननि जे सदुनि ते नल त हीअं बसि हीअं आहे हाणे असांजो हीअं आहे हीअं शादियूं था कयूं मर्द पाण में या औरतूं पाण में शादियूं कनि भले हीअं भले हूअं भले जीअं वणनि तीअं कनि भले छाजो निमाज़ छा रोज़ो छा जी ॻाल्हि सॼी अजाई त उन्हनि जे सदुनि ते तूं न हल बसि केम त तत बि ऐं हुननि जे सदन ते चओ त आउं ईमान थो रखां जेको हिन किताब में नाज़ुक कयो वियो आहे हुनजे हर फर्फ़ ते हुनजी हर ॻाल्हि ते रखां थो चओ त मूंखे हुकुम कयो आहे कहिड़ो ले आदि लबाइन हुकुम थिए तव्हां हिन ते फ़ैसिलो सही फ़ैसिलो करिया पोइ इहो बि ईंदा हुआ रसोल्लास फ़ैसिलो करणु ऐं फ़ैसिलो अचे तव्हां पाण में फ़ैसिलो करियो तव्हां तौरात आयो आहे तव्हां वटि इंजील आयो आहे तव्हां उनजे मुताबिक़ फ़ैसिलो करियो पर जेकॾहिं मूं वटि ईंदो त आउं फ़ैसिलो कंदुसि जेको क़ुर में मूंखे हुकुम थियलु आहे उनजे मुताबिक़ पोइ फ़ैसिलो उहे कंदा हुआ उमिरि त मूंखे हुकुम थियलु आहे त ले बैन हुकुम तव्हां ते फ़ैसिलो करियां अदालत अदल सां अलाहो रबुना रब ख़म अलाह तव्हांजो बि रब आहे असांजो बि रब आहे उहो ई ख़लकण वारो आहे को कोन्हे को न को ॿ न को टे न को चारि हिकिड़ो ई आहे जीअं तव्हांखे बि खलकियो आहे ईअं कोन असांखे ॿिए ख़लकियो आहे तव्हांखे ॿिए खलकियो आहे ईअं कोन्हे को पर माण्हू भाईंदो आहे असांजो खुदा को ॿियो आहे ख़ुदा ई साॻियो ई आहे जेको जीअं तव्हांखे ख़लकियो आहे न असांखे ख़लकियो आहे अलाह लना रबु असांजा अहमाल असां सां आहिनि असांजो को हुजत कोन थी हले पर न को तव्हीं था असांखे ज़बरदस्ती कुझु करे सघो न को असीं था मञाए सघूं तव्हांखे भई तव्हांखे असीं ॿुधायूं था ॻाल्हि हीअं आहे अलाह ताला हीअ मोकिलियो आहे हीअ क़ुर आहे हीअ ॻाल्हि आहे उनखां पोइ तव्हां पाण ॼाणो अमाल असांखे गॾु कंदो क़यामती ॾींहुं कठो पोइ हिसाब किताब उते थींदो सभु ॻाल्हि हली मंज़िल असांजी सभिनी والذين يهاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ضاهدة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد ऐं अलाह जे दीन बाबति संदसि फरमान क़बूल थियण खां पोइ जेको झगड़ो कंदा आहिनि वलदीन ऐं उहे जेके झगड़ो था कनि युहाजून हुजत था कनि वलदीन युहाजून मस्ते खां पोइ जो तंहिंजी हुजत पालण हार वटि कूड़ी थियण वारी आहे ऐं मिथिन अलाह जो ॾमर आहे ऐं हुन लाइ सख़्तु अज़ाब आहे ग़ब आहे अलाह जो सख़्तु अज़ाब आहे ऐं अलाह जे दीन बाबति संदसि फ़र्मान क़बूलु थियण खां पोइ जेको झगड़ो कंदा आहिनि जेको झगिड़ो कंदा आहिनि अलाह जे दीन क़बूलु करण खां पोइ मस्त जी बि क़बूलु कयाऊं वरी बि झगिड़ो कंदा था वठनि जत जेका हुनजी कूड़ी थियण वारी आहे इंदर बिहिम अलाह वटि उहा हुजत कूड़ी थींदी शदीद हुन ते गज़ब थींदो अलाह जो ऐं अज़ाब हुननि जे लाइ सख़्तु आहे अलाह أنزل الكتاب بالحق الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان अलाह उहो आहे जंहिं मोकिलियो आहे किताबु हक़ सां ऐं मीज़ान सां यानी बैलेंस सां करी ऐं नथो ॼाण केतिरी साथ जेका घड़ी जेका आहे क़यामती घड़ी केतिरो करी वियो आहे करी साध जेका आहे साहिबु तमामु वेझी आहे अला उहो आहे जंहिं सचो किताबु ऐं इंसाफ़ जी तराज़ी लाथी आहे तोखे कहिड़ी ॻाल्हि ॼाणायो मथां क़यामत वेझी हुजे थी सघे थो वेझी हुजे केतिरो वेझी आहे ख़बर कोन्हे क़यामत जे लाइ सभु तकड़ था कनि चए थो भला आणियो क़यामत हाणे अॼु त कोन थी अचे तुंहिंजे लाइ तुंहिंजो जंहिं जंहिं मोकिलण वारो मोकिले असांजे हथ में त कोन्हे तुंहिंजे लाइ असीं यकदमि अला खे चऊं हाणे हिन माण्हू नथो मञे इन करे तूं कयामत मोकिल बसि अहिड़ा घणेई तो जहिड़ा थी विया हुया अञा बि ईंदा घणेई उहे बि जेके कोन था वञनि घणेई हवाजनि ईमान न थिया हूंदो हिन ते ऐं क़यामत ते यस ते अॼु हुन चकर ते कई त असांखे हीअ हिकदमि क्या थिए त असीं ॾिसूं कीअं थी थिए त कूड़ा आहियो असीं कूड़ा हुजूं न सचा हुजूं पाण ई ख़बर पवंदी उन ॾींहुं जॾहिं ख़बर ॾियणी आहे उनखे असांजे हथ में कोन्हे यस त अॼु न न लायो मिन हा पर जिनखे ईमान आहे से हुनखां ॾिजनि था मुश्फ शफ़क़ जी हालति में रहनि था मुशफ़िक़ रहनि था यानी जिजण ख़ौफ़ दिलि में अथनि हुनजे ऐं हू ॼाणनि था त इहो हक़ जी ॻाल्हि हक़ आहे या त इहा क़यामत अचणी आहे पोइ कॾहिं बि अचे अॼु अचे सुभाणे अचे जॾहिं बि अचे पर आउं जॾहिं मरंदुसि मुंहिंजा क़यामत शुरू थी वई हली पोइ हाणे उहो असुलु इहो सगीर क़यामत नंढी क़यामत जेका आहे शुरू थी वई जॾहिं आउं मरंदुसि तॾहिं सभु कंहिंजे जॾहिं मारे थो माण्हू क़यामत शुरू थी वई हुनजे लाइ पोइ नंढी क़यामत वॾी क़यामत में सभई उथंदा पोइ जॾहिं बि उथनि पोइ जॾहिं बि मरणो सभु कंहिंखे आयो त ॾिसिजे पियो अखियुनि सां माण्हू पिया मरण असांजे अॻियां ऐं असीं जेके आहियूं भाई असीं मरंदासूं कोन असीं क़यामत जा तॾहिं असीं वेड़ींदासीं जेको हलंदासीं क़यामत जीअरा पोइ असांखे ख़बर कोन आहे केॾी महिल असां वेंदासीं ألا إن الذين يمارون في الصوات لفي دلال بعيد बेशक उहे जेके शक में आहिनि पंहिंजे साथ जे मुतलिक़ घड़ी जे मुतलिक़ उन क़यामत जे घड़ी जे मुतलिक़ साथ में मुतलिक़ शक में आहिनि उहे लफ़ी दलाल बाईद उहे बेशक वॾे दलाल में आहिनि वॾे गुमराही में आहिनि अलाह लतीफ़ अलाह लतीफ़ आहे पंहिंजे ॿारनि ते यार ज़ुख जेतिरो चाहे जंहिंखे जेतिरो ॾिए वहू अल अज़ीज़ ऐं हू कवी आहे ऐं अज़ीज़ आहे ताक़त वारो सगारो आहे ऐं इज़त वारो आहे वहू अल कवी उल अज़ीज़ केतिरा नाला आहिनि में सूरत में ॾिसंदासूं ॾिठासूं जंहिं धरती जंहिं जंहिं बनी चाही आख़िरत जी उनखे उन मज़ा ॾींदासूं बनी आख़िरत जी बनी मां पर जंहिं धर जंहिं चाही हिन दुनिया जी बनी त हीअ दुनिया मूंखे खपे आख़िरत खपे कोन मूंखे त उनखे जेको आहे दुनिया मां जेको ॾींदासीं ॾियणु चाहींदासीं सो ॾींदासीं इहो कोन सॼी दुनिया हुनखे ॾींदासूं दुनिया मां जेको ॾियणो हूंदो सो ॾींदासीं हुनखे पर आख़िरत हुन को हिसो कोन्हे बसि हाणे इहा ज़बरदस्त ॻाल्हि आहे जेको आख़िरत खे नथो मञे पोइ उनजे उन जे लाइ को आख़िरत में हिसो कोन्हे आख़िरत में चङो हिसो कोन्हे पोइ पुछो हिसो हुनजे लाइ घणो ई आहे खोड़ जनम में हू वेंदो त पोइ उहो हिसो हुनजो थियो पोइ उहो पुछो हिसो हुनजो पर आख़िरत जो सुठो हिसो जेको जन्नत में वञण जो आहे सो हुन ते कोन्हे बसि छो जो हुन मञे ई कोन थिए त को मन जन्नत थींदी तंहिं करे उहो छा लाइ वेंदो पोइ माण्हू चवंदा छो भला हीअ सुठा कम ते कयईं हीअ ते कयईं पर मञिया ई कोन थिए मञिया ई कोन थिए त हुन मञे ई कोन थिए त वेंदो छा लाइ होॾां मन कौन युरीद हर सलाख़िरत नज़िद लहू फी अरसी वन कौन युरीद हर दुनिया नोती मिनहा वमा लहू फिल आख़िरत من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فلولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله छा अम लहम शुरका छा हुननि जा शरीक आहिनि शरू लहम इन दीन जिन खे शरी दीन में इबादत में हिन में शरीक कयो वियो आहे मालमल जंहिंजी इजाज़त अल्ला ताली न ॾिनी हुजे यानी अलाह ताला जी इजाज़त ॾिनल कोन अथनि त बि हू जेके हंधि शरीक आहिनि अहिड़ा आहिनि छा हुननि वटि जेके जिनखे शरीक था कनि अलाह ताला जी हुनखे इजाज़त कोन्हे हू चवंदा न ही बसि शरीक आहिनि अलाह ताला जा अमलम शुरका ओ शरऊलम मिन الدين ما لم يأذن بالله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم जेकॾहिं फसल जो लफ़्ज़ अॻु में ॾिनल न हुजे हा यानी वाइदो जेको आहे फलाणे वक़्तु असां आणींदासीं पंहिंजो हुन मुक़ररु वक़्तु आहे उहो जेकॾहिं कयल न हुजे हा वलोला कलिमतुल फसल उन फ़ैसिले जो वक़्तु जो अॻु में ई तय मुतन अपॉइंटमेंट न थियल हुजे हा लुदि न हुउमि त असीं वरी फ़ैसिलो करियो हा यानी को अलाह ताला जो माण्हू चवंदा आहिनि बाबा छो भला हीअ ज़ाल आहिनि हुन ते अलाह ताला हीअ छो नथो कुझु करे या हीअ नथो करे मार्केट खे वेठो आहे ॾिसे त अलाह ताला हुनखे छूट छॾे ॾिनो आहे हुनखे जेकी वणे सो कनि हुनजो वक़्तु हिकिड़ो मुक़ररु थियलु आहे हुनखां अॻु में ईअं कोन चढ़ियो आहे अलाह ताला पंहिंजो ॿाराणी करे ऐं यकदमि असीं हर जॾहिं बि को ज़ालिम ज़ुल्म कंदो हुनखे यकदमि पकड़ करे वठंदो हू ॿकरी जेका हुनखे सिंग त हुनखे यकदमि ॿकरी खे मारे विझंदो हू गॾु हुनखे लत हणंदो त हुनखे यकदमि गॾे खे मारे विझंदो उहो जेको माण्हू ज़ालिम आहे उहो हुनखे ज़ालिम खे यकदमि मारे विझंदो त पोइ त धरती ते को रहे ई कोन आहे अलाह ताला कुरांसी में इहो लफ़्ज़ बार बार चयो आहे जेकॾहिं ईअं कंदो वठां कंहिंखे यकदमि फौरन पकड़ करे वठां त पोइ त धरती ते केरु बि का शइ रही न सघे छो जो का न सभु का शइ जेका ॿिए सां ज़ुल्म करे थी जानवर जानवरनि सां कनि था माण्हू जानवरनि सां कनि था माण्हू माण्हुनि सां कनि था सभु कुझु ज़ुल्म करे थो कोन को ज़ुल्म करे थो पोइ आउं वठो पकड़ करे हर वक़्तु पंहिंजो मुंहुं मुक़ररु करे छॾियो हर हिकु पंहिंजो उहा ॻाल्हि ईअं सम्झणी आहे माण्हू खे चवंदा आहिनि लिखियलु पियल माण्हू चवंदा आहिनि भला छो हीअ आहे असांखे सम्झ में ॻाल्हि कोन आई आहे पोइ सम्झाइण सां कीअं ईंदी तव्हां उन ॻाल्हि सां सम्झो ई कोन था अलाह ताला मुक़ररु कयो आहे वक़्तु أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم हीअ पक थिया त ॾियूं मतिलबु त हिन में त जेके ज़ालिम आहिनि हीअं ॾिसो पिया ऐं तव्हां हैरान आहियो त हिन ते अलाह ताला छो नथो करे पक थो ॾियांव तव्हांखे अलाह ताला फरमाए थो भई न आहिनि धरती ते तव्हांजे साम्हूं ज़ुल्म कनि पिया उन ते अलाह ताला वॾो अज़ाब ॾींदो उन्हनि खे उहो अज़ाब में जॾहिं ईंदा त उन्हनि ख़बर पवंदी भई हींअर छूट आहे उन्हनि खे सभु कंहिंखे छूट आहे तव्हांखे बि छूट आहे जीअं वञे तीअं जेकर ॾिसी ज़ालिम जॾहिं ईंदा अलाह ताला जे साम्हूं ऐं पोइ मुशफ़िक़ीन डप में ख़ौफ़ में उन वक़्तु जरूर उन जी पक ई कोन आहिनि त को इहो थींदो पर जेकॾहिं जॾहिं थी पियो जॾहिं थी वेंदो हलियो तॾहिं इहे डप में ख़ौफ़ में वर्शत में मुशफ़िक़ीन हालति मज़ ईंदा तरस ज़मी न मुश्फिकीन ॾिसंदे उन्हनि खे मुशफ़िक़ीन मिमा कसबू जेको कमायो हुउमि जेके धरती ते ज़ुल्म कया हुउमि उन्हनि जो जे नतीजे में त हाणे छा असां थींदो कहिड़ो हालु थींदो वाह के ओन बिम ऐं उहो उन्हनि ते वाकई थींदो हुनजे अॻियां थींदी पई ॻाल्हि थी हुनजे उनजे मुक़ाबले में होॾां ॿिया ईमान वारा हूंदा जिन सुठा अमल कया हूंदा उन्हनि जे लाइ जन्नत जा रोज़ा आहिनि उन्हनि जे लाइ अलाह वटि उहो आहे जेको हू चाहींदा ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायूं था इन करे त जेके ईमान वारा आहिनि उनखे बसाति ॾिए ख़ुशबरी ॾे जेके ईमान वार आणनि था ऐं अमल सारे कनि था ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا إلا المودة في القربى हे नबी पाक सलाहु कुरैशन खे चओ त आउं तव्हां खां को घुरां त कोन्ह थो को अजर त मूंखे पैसा ॾोकर ॾियो ऐं तबलीग थो कयां तव्हांजे साम्हूं سامو فلانی तव्हां मवदत مودت ई क़ुरबा तव्हां माइटी मिटी आहे मुंहिंजी तव्हां सां अबू लहब अबू अबू जल फलां फलीद उतवा सभई तव्हां मिट माइटु आहियो मुंहिंजा कुरेश आहियो इंसानु ज़ाति जी मिटी माइटु आहे आदम वारे साम्हूं जो औलादु आहियो मतिलबु त इहा मिटी माइटु आहे त कंहिंसां हलबैत मतिलबु पोइ उहा बि आहे न हल कुरबा जी ॻाल्हि पर हाणे उहे काफ़िर त कोन हुआ हलबैत हलबैत हल मोमिना न हुए त आउं तव्हांखां हज़ुरु कोन्ह थो घुरां पर हीअ मिटी आहे माइटी आहे मवदत फ़िल वेझे वेझे हुअण जी वदूदियत जेका मुदत जेका आहे तव्हां सां मुंहिंजो मुहबत आहे जेका ऐं जेको चङाई कंदो जंहिंसां त उहो अलाह ताला वटि हुनजे लाइ चङाई आहे ऐं अलाह बेशक ग़फूर आहे ऐं शकूर आहे जी माना आहे त हू एप्रिशिएट करण वारो आहे त शुकुर कयो हुनखे एप्रिशिएट करण वारो आहे हफ़ूर बख़्श करण वारो आहे था पढूं साईं पंहिंजे ताज महमूद महमूदी साहब जो उहो सवाबु आहे उहो आहे जंहिंजी अलाह पंहिंजनि हुननि ॿारनि खे ख़ुशि ॾींदो ॾींदो आहे ऐं जन आंदो आहे ऐं चङा कम कया आहिनि ऐं पैगंबर खेनि चओ तव्हांखे हुन पैगाम पहुचाइण ते को उजूरो नथो घुरां पर जुगाए त माइटनि जे विच में मुहबत रखो ऐं जेको चङाई कमाईंदो तंहिं लाइ हुन में चङाई वधाईंदासूं छो त अलाह बख़्श हार कदुरु ॼाणण वारो आहे हींअर पोइ पढ़ंदासीं इनशा गुलामिनी ऐं पंहिंजो आयत टेवीह ताईं पढ़ियोसीं चोवीह वरी पढ़ंदासीं त कबल मिनो إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين